Radam arī klausītāji, iepazīsimies ar nākošo svētceļnieku, vienu no eh, Svētā Alberta, Rīgas Svētā Alberta draudzes eh, eh, mm, vai grupas dalībniekiem, un viņi tad iepazīstinās ar sevi un pastāstīs, no kurienes ir, jo, kā viņi saka, aizkadrā tāda aizbēdzēja esot, bet kāpēc aizbēdzēju, no kurienes tad esat? Slavēsies Kristus, esmu Anna, esmu no Krāslavas draudzes. Tā ir sanācis, ka pēdējos laikam gadus, gadus četrus man ir tāda pieredze, ka man katru gadu palielinās sveicinājumu dienu skaits. Pagājušajā reizē es biju gāja ar Ludzas draugu, tās bija sešas dienas, un šogad tās ir jau deviņas dienas. Un kāpēc viņas palielinās? Nezinu, laikam dieva griba, vai arī pašas griba. Jo, nu, jā, mēs tā sakām, ka dieva grib, bet, nu, ja pats cilvēks neko negrib un neko nedara, tad, tad diez vai nu, tad dievam ir ļoti grūti kādu cilvēku izkustināt. Tā kā mūsu šodien, mūsu griba ar dieva gribu ir sap, sapasusi. Tā ir, bet eh, jautājums, kāpēc izvēlaties iet šo garāko ceļu, ja var iet īsāku ceļu? Jā, tiešām es varu iet īsāko ceļu. Es varu iet arī vienu dienu no savas dzimtās krāsavas draudzes, bet es, um, es nezinu, šodien, šogad kaut kā tā sanācis, kad uh, tās ir deviņas dienas, tās ir deviņas dienas ceļā. Tās ir deviņas dienas ceļā, un es kaut kā to skaitu, e, uh, saistu tādu kā novenu. Nezinu, tas ir manis tādas kā pārdomas. Ja tas būtu, tu, piemēram, tur astoņas dienas ceļā vai desmit, tā nebūtu novena, bet tā kā tāda kā novena skaitās. À, tad tā, tā motivācija, kāpēc izvēlēties tik garu, ir uh, ar tādu garīgu deviņu dienu, ja? Jā, es nevaru paskaidrot, kāpēc, bet es tiešām esmu šeit. Bet uh, ir liela pieredze svētceļojumi, četri gadi jau vairāku dienu garumā. Es saprotu, kad ir liela pieredze. Vai, vai ir arī kādi stāsti vai pieredzes tādas īpašākas, kā um, kas tā īpaši aizkustinājuši, uzrunājušas un, un likuši aizdomāties? Nu, vispār um, man ir tāda pieredze, ka pirmais sveiciens man šogad sanāk tā, ka pirmais sveiciens man bija 30 gadus atpakaļ. Jā. Un tad es jau biju tādu kā svētbildīte mājās. Man ir svētbildīte, kad tas ir 94. gads, un es pierakstīju, aizmugurē pierakstīju, kad Mani sauc Anne. Šogad pirmo reizi ar mammu gāju sveiceļojumā 94. gada 13. augusts. Ka, bet kas motivēja iet 30 gadus jau e, sveiceļojumā? Uh, Dievmāmiņa sauc, laikam tā. Kā tas ir sauc? <laughs> nu, sapucējies un uz priekšu. Jo es saku, ka pirmās, dienas, e, pirmās reizes bija e, tādas, kad e, tas bija tikai vienas dienas sveicinājums. Bet nu, Mm, kā, kā te man jau es vakar, kad dalījos, es arī pastāstīju, ka esmu no Krāslavas un ka es varēju īsāko ceļu, bet man tā pateica, nu, laikam tev apetīte rodas ēdot. Nu, varbūt tiešām apetīte rodas ēdot. Garīgi, garīgi ēdot, jā. Nu, jā ko, jūs, ko jūs teiktu rādījumu arī klausītājiem par, par agroņu svētkiem, par svētceļojumu laiku, vai ir kaut kāds vēstījums, ko gribētu, varētu arī tiem, kas tagad klausās radio un, un domā, jā, arī es kādreiz gāju, vai varēju iet, vai varbūt tās iešu. Mm, e, fiksā ideja, kamēr Priesteris Jānis uzdeva jautājumu man ir tāda, ka um, gadus, laikam, trīs gad, gadus atpakaļ. Uh, bija tā, ka es uh, klausījos jūsu pārēdis, kad jūs gājāt sveicējumā. Katru dienu bija nu, tādas kā reportāžas. Ja? Un, un šodien ir tā diena, pēkšņi negaidot, kad es, es stāvu te un es kaut ko pasaku rādījumam, arī klausītājiem. Un, uh, mans vēlējums ir tāds, ka. Uh, ir jāuzdrošinās, ir jāiziet, jāiziet no savas komforta zonas. Citreiz ir ļoti grūti. Eh, kā daži teica, arī no savām siltajām, mīkstajām gultiņām ir jāizkāp laukā, bet tas, bet tas ir to vērts. Jā. Sirsnīgs paldies, lai skaists un svētīgs e, sveceļojums. Jā, tiksimies, tiksimies noteikti Aglonā. Uz tikšanos Aglonā. Jā.